Lukas hoofdstuk 4 Jezus het vol van die heilige gees van die Jordaan af teruggekom, en dier die gees is hy na die woestijn toegelei, waar hy veertig dagen lang dier die duivel versoek is. Die hele tijd het hy niks geëet nie, zodat so hij hy die einde daarvan honger was. Die duivel sê toe vir hom, As jy die Seen van God is, sê vir hier die klip, dit moet brood word. Maar Jezus antwoordt om, Daar is geskrywe: 'n Mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: Daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: As jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom: Daar is gesê: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee en hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan. Die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê: "Is hy dan nie die seun van Josef nie?" Toe sê Jesus vir hulle, Julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou. Genees Heer, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doe nou dieselfde dinge ook hier waar jy groot geword het. Maar dit verseker ek julle, sê hy verder geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Dog is Elia nie na een van hulle toegestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Doch is nie een van hulle genees nie, maar wel na Aman, die Siriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Daarna het hy na Kapernaum toe gegaan, 'n dorp in Galilea, en die mense gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. In die sinagoge was daar 'n man wat in die mag was van 'n bose onrein gees, en hy het hard geskreeu. Ha! Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is. U is die heilige van God. Maar Jesus het hom skerp aangespreek. Bly stil en gaan uit hom uit. En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak. Almal was baie verbaas en hulle raak aan die praat en vra vir mekaar. Wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onreine geeste gebied en hulle gaan uit en berigte oor hom het na elke plek in die omgewing versprei. Toe Jesus die sinagoge verlaat, het hy na die huis van Simon toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het siek gelê met 'n hewige koors en hulle het hom gevra om iets vir haar te doen. Hy het by die koppenend van die bed gaan staan en die koors bestraf. Dit het haar verlaat en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Met sononder het almal hulle siekes wat aan allerlei kwale gelei het, na hom toe gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Ook bose geeste het uit baie uitgegaan terwyl hulle skreeu. U is die seun van God. En Jesus het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om sulke dinge te sê nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. Teen dagbreek het hy uitgegaan en na 'n eensame plek toe vertrek. Die mense het hom begin soek en toe hulle by hom uitkom, het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê: Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. En hy het voortgegaan om die sinagoges van die Joodse land te preek.